Короче,

Tak, kollaboruje. Ja. Pa muljim cigaru. Pa ono, ono, ono, ja u mislim ne jebe, ješ kada je işte suya ayırmışlar. Evet,